Nigiki basaba abanyepolitike bari mu na cyane cyane inzego zizova muri ayo matora hakwiye iki kugira ngo abarundi baba hanze baterere koko mu iterambere ry’u ry'uburundi nibyo dushimikira ko muri kino kiganiro inosa bibona imana hari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro muri kumwe nanje ara desire bukeye neza sangwa ikaze yego ndakuramukije ndaramukije n'abatwumviriza mhm. ego murumve ikiganiro tugiye kuvuga ko no munsi murabona ibihe burundi burimwo by'amatora ariko cyane cyane turabe abarundi bari mu makungu ingene boteza imbere igihugu turabona ko hari ibihugu bimwe bimwe usanga icyo bita diaspora usanga iterera cyane mu iterambere ry'igihugu mu bw’ico kintu bwa mbere mukibona gute Eh, bwa mbere hoho eh, diaspora eh, icyo bisigura ku batacyumva ni abarundi bataba baba mu gihugu cyabo mhm. mugabo bakaba bashwiragiye hirya no hino ku isi kubera imvo zitandukanye hanyuma bakaba bose hatwara uyu cyangwa hatwarwa uyu baraba iterambere rya bose ry'igihugu mhm. uno munsi rero muri ko muraraba eh, bamwe bamwe baba bari no mu mashyirahamwe uno munsi hari ikintu kitorohereza gukora kwa diaspora nyine kugira ngo eh, iterambere riheze riboneke mu gihugu bivuye ku ruhara rwabo eh, urakoze cyane kuri icyo kibazo kuko mu bisanzwe diaspora yategeza kuba yitunganije muri ibi byo by'amasosiyasiyo ni ukuvuga mu migwi hmm. y'aho bari cyangwa mu ntara baherereyemo haba za burayi za australia za canada za amerika n'ahandi hose hmm. hanyuma umuntu aka bitunganije ni ukuvuga kandi eh, bagatunganywa n'amambasade y'u Burundi ari muri ibyo bihugu mhm. ni ukuvuga mu nshingano zabo hakaba no gukoranya abo barundi no kumenya abo ari bo n'ibyo bakora n'ingene babayeho Mm. niho baheza bakamenya bafise umwirondoro w'umwe wese mm-hmm. baraheza bakamenya umwe wese icyo amaze kandi baba banabibona no ku rubuga mm. baba baza tukabatumira aho dukorera bagenda bakura muri uwo mugambi muremure mhm. hanyuma rero ibyo rero bigaca mu bushikiranganji bw'imigenda n'amakungu mm-hmm. bagaheza bakabika muri ayo maambasade ambasade aho ziri cyangwa aho batari mu masosiyasiyo abadutwara mu masosiyasiyo mm. bakaba babifise ni ukuvuga niyo uwo ni iyo niyo novuga ko ari eh, trade union eh, ni ukuvuga nico nico kibahuza ihuza eh, igihuza mm. eh, diaspora mm. na na n'igihugu ni ukuvuga n'iterambere ry'igihugu ego kanezi none hanyuma rero abantu bakagira bakagira igihe bakabyigishwa bakabibona uh-huh. hanyuma umwe wese akiyumvamwo mu gisata arimwo yiyumvamwo agakora atanisho basabye ego urangiza rero nk'ubu inzego urabona inzego zizova mu matora we wifuza ko zokorana gute n'abarundi bo hanze kugira ngo habe iryo terambere uko waba umugambi urashe hanyuma eh, nk'uko nabikubwiye bakamenyekana mhm. eh, ni ukuvuga diaspora bakora ubuzi butandukanye nk'uko ngaho mu burundi mhm. umwe wese akamenya igisata yokorana mhm. n'abo muri diaspora hanyuma nabo bakaba babizi bakitegura mbere washaka n'igihugu kirakorera koyoko kuko buriya igihugu kirungitse nk'abantu bakagenda ku kurondera gusuma ubwenge mhm. baba expert ba makungu ntibaba banakinakenewe kenshi mhm. cyane naho bake kuko ubumenyi buguma buhanahanwa kuko ku munsi ku munsi haguma havuka ubumenyi bavumbura ubumenyi hirya no hino ku isi umuntu aguma aguma araba uharaje ubuhinga bwa none umukurikira ukaba ku rugezo ko arushaho rero rero iyo rero leta ifisemo umugambi muri muri ibyo bice udotogwa akazogira umugambi muri kugira ngo aronke eh, gukorana na diaspora akorana n'abarundi baba mu makungu yobicisha mu kwerekana umugambi neza wanditse hanyuma akawutwara muri aya masosiyasiyo yacu no mu mambasaze hanyuma bakongera bakabishyira no mu ma mu bisata bitandukanye hagati mu gihugu ntabwo hari akarorero nk'umudiregiteri wa pirimeri cyangwa umwarimu akamenya ko hariho n'ubundi mwarimu ari muri norvege ari muri canada ari muri amerika akabamenya yuko hariho n'ubundi mudiregiteri nawe ameze nkawe akamenya ingene bahura bakahana ubumenyi mhm. bakungurana eh, murakoze ni ibintu bikomeye hanyuma ikindi nacyo ni uko urangiza urangiza n'igisata eh, ndangiza kuba n'igisata kijejwe gikora neza kidusanga iyo turi kirakaho ibyo dukora kwishwi ni mu kirundi eh. aha mu burundi hariho kwishwi abarundi bo kwishwi ni ukuvuga bari hanze bari mu makungu abari hanze abari mu makungu yego ubona ikirundi cyiza kirundi cy'abarundi hanyuma jewe icyo mbona cya mbere mhm. ni uko abazotorwa mm. eh, benshi turabona bari mu migambwe abandi barigenga mugabo uwo ari we wese azotorwa turumviriza imigambi yiwe hari benshi bafite imigambi myiza mhm. twebwe nk'abarundi bari ku ishuri tuzokorera ku nteguro bazoba bafise donke amaporogaramu bazoba bafise kuko ntushobora gukora ibihushanije n'ibyo bafise bazokora muri iyo myaka indwi mhm. cyangwa mu myaka cumi n'ine bivana n'ukuntu batwaye abenegihugu bakamuguma bakamwongera iyindi manda mhm. nk'akarorero yego nagewe mfise nk'umugambi wo kubaka nk'aho basomera ibitabo nka bibiyoteke ku gatumbi iwacu turabona abantu batandukanye baza baragenda kwigisha abanyokuru abasokuru basigurira ehe uzotora aha uzotora iki mugabo je ndibaza batabyigishije neza n'ubundi bizocanga abantu bamwe bamwe mm-hmm. uciye ubwira umugambi nk'uwo gushinga nk'ikirasi mm-hmm. utakuranye n'inzego mhm. ni ukuvuga naho uje uva hanze bashaka guhagarika bakakubwira ati no twebwe abakorera ngaha abatware bo ngaha ntitwemeye ibyo kurakora kubera ntabyo tuzi bijye gutuma abenegihugu ibyo bari gukora mm. uba uri urabitwara urumva dutegereza gukorana kugira kugira mukorane neza none ga kingisireyi mwokorana gute wowe wifuza ko mwokorana gute kuko urabona nk'ubu hariho abari mu mashyirahamwe barakorana biciye mu bushikiranganji eh, bw'uburundi bufitaniye imigenderanire n'ayandi makungu biraca no mu maambasade ubona ko agakwiye guhinyanyurwa n'aka byatanguye kera abarundi bo kwishwa baratanguye kuza baragenda ukura ku gace intwaro yaramaze gufata ikintu imwe hmm. ikunda kuba kenshi mu kwezi kw'indwi cyangwa mu gatandatu bibaye ni intuze n'akanya baba bafise hmm. kuko haciyemo ibyo bya korona kenshi uko abenshi baba bagenda muri iyo ndwi hmm. yahariwe abarundi bari ku ishwi baratembera hafi igihugu cyose bagenda barabereka umwe wese akabona icyo akwiye gukoramo hariho nk'abavuga ati twe tuzokora twisunze nk'amabarabara mhm. turabona nk'aya mabarabara acaha n'aha n'aha turashobora kurondera aba abaparteneri sinzi ukuntu ntukivuga mu kirundi abafashanya n'igihugu mhm. yego mhm. ikindi nacyo eh, abarundi benshi gushi umuyaga nkuba koshikira. aho hose hagati mu gihugu mm-hmm. kuko kenshi nk'ubu umuyaga nkuba bifise umuyaga nkuba umuyaga nkuba ari ntuzeye ihangiro ry'ibintu byose mhm. niyo ucitse ndabona yuko abantu ubuzima buca guhagarara mhm. yego nk'icyo ni ikintu gikwiye gushikira kigashikira n'umwene gihugu muto muto hamwe atokwirirwa arajya kure mhm. ikindi nacyo ni uko twosaba ko leta yokorana cyane cyane mu gisata cyerekeye uburimyi kuko gushika ubu nimba ntihenze mu burimyi mirongo umunani ku ijana n'abarimyi Mm. nk'abarundi bose noneho baba batunzwe n'uburimyi ego abarundi benshi batunzwe n'uburimyi mm-hmm. mugabo jewe navuga nti umutahe munini ya leta yowushira mu burimyi mm. kugira ngo natwe ku buhinga twuba tumaze kuronka cyangwa ku bandi bahinga baba bamaze kubyiga ngaha hanze baze kubitanga kuko uri kurihweza ngaha hanze abantu benshi abatunzi benshi wanashaka n'abarimyi mm-hmm. mu kwigisha rero abenegihugu imigambi y'iterambere twisunze mu by'uburimyi wihweje nta ibigega atamwe n'igihugu n'umwe ashobora kubura imbuto ashobora gutera ego rero ga kingisireyi wewe uri kurarangiza ubwira ati abarundi muri aho kwishwi nk'uko wahise aha mu makungu kugira ngo mukorane neza n'inzego z'igihugu Eh, hariho ubushikiranganje bubikurikirana cyane wowe ugira uti abagiye gutorwa wifuza ko boheza bagakorana gute n'abarundi baba mu makungu uko twifuza ko bokorana n'abarundi baba mu makungu mhm. ni uko boborohereza mbere na mbere mhm. nk'uko boba bari baza baratunganya buri mwaka buri mwaka indwi yahariwe abarundi baba ku ishwi mhm. bibaye ngombwa barashobora no kongera ko indwi zibica nk'izitatu bivanye n'ukuntu benshi bafise umwanya mm. hanyuma babicishije mu buserukizi cyane muri muri ubwo bushikiranganji bujejwe abarundi baba mu makungu muri mm-hmm. ayo mm-hmm. bagashobora mm. eh, mm. bagashobora kubakira kuko hari nk'umuntu aza afise nk'umugambi akavuga ati jewe ngomba kubaka dufate urabona abantu benshi uri kurihweza baguma bubaka mu gisagara mugabo ushatse nawe igisagara urashobora kukijyana iwanyu kuko twese imiliyoni cumi na zibiri ntituzohava duherera kuba mu gisagara cya bujumbura mhm. ni ukurondera ukuntu twuza kwigisha naho nuba naje kwiga kaminuza y'uburundi since mpera i bujumbura mugabo nce nduga buri iwacu nanjye kubwira mhm. ni ukuvuga ni uko ubushiranganji bw'imigenderanire mhm. bwo korohereza abarundi baba kwihishwe mu gihe baba baje gushikiriza imigambi y'iwabo kuko hariho nk'abo bamaze kwishyikiriza ugasanga gushyira n'ubu baguma babwira ati irindira turashaka ko turabyihweza mhm. hakaba hariho n'abandi bamaze kurangura ibitari bike bimaze kugaragara bibone ariko bavuze eh, bavuze ngo rindira intambamyi ziba ziri he intambamyi jene novuga ko ntambamyi ziba zihari mhm. mubwabo bivana n'ukuntu baba bafise urutonde rw'ibikorwa bakora mhm. kuko ubushinganyi ubwo ari bwo bwose buba bufise urutonde bukora ku mwaka rero ubwirutse icyo nacyo nyine bagishyire mu bikorwa bya minsi yose turaba cyane cyane ingene inzego zizova mu matora yimirije zokorana n'abo barundi ku neza y'iterambere ry'uburundi hari uwundi yatwakuye alo amahoro neza eh, nanjye banyita julien julien julien irindi ah, julien niyo gushima niyo gushima mutumbeye tumbe muri amerika yego muri amerika n'amahoro rero eh, turashima imana yego kaze muri karadiridimba kumva urengirane rya mbere eh, nahora ntekuna mu myaka yaheze kuza ku kiganiro cyo gutasha yego gutasha aba ari cy'isaha zitanu yego kaze no muri karadiridimba rero ugira icyo utereye wumvise ibyo turi ko turavuga kuno munsi kumbure uri kurakurikira radiyo turi ko turavuga ibijanye n'ingene abarundi bari mu makungu boteza imbere igihugu uri kuraraba muri ibi bihe amatora uburundi burimwo nk'abagiye kuva mu nzego uko mwipfuza nk'abarundi bari mu makungu mwakorana kugira ngo eh. mugire uruhara mhm. eh, nabikurikiranye kandi mwakoze mhm. kandi mwakoze no kuba mwampaye umwanya ego eh, mhm. ndavuga ati muri make novuga kuri nka jewe novuga nko kugwaruka nkugwaruka ruri no mu bihugu byo hanze ah, dufise novuga ati ino hari abantu benshi baba barize ibintu byinshi kandi bakora ubuzi bwinshi mhm. mugabo kenshi na kenshi nta nta bantu tuba dufise hiyo mu burundi baza baratubwira muko abantu twofa urwaruka rwofasha mhm. kandi nk'abandi baba bariko barafasha cyane usanga ari nk'abantu nk'ababyeyi bacu baba bakuze kuze ubwabo hmm. bakaza bagira urwaruka rwo umengo rushobora guteza imbere cyane mu bantu bino bo hanze ego utomoye juriye nk'ubu uye ugira uti nk'ikintu cya mbere ufatira kuco wewe uba uri kurakora ufatira ko ugateza imbere Burundi ni gike abantu benshi bashaka gukora ubuzi bwo mu biro iyo ubwiye nk'urwaruka rwo hiyo ukamubwira ati hariho umudamu umeze uku muto muto umuntu arabe uko babafasha uca usanga bariko barakora bakubwira ibintu byo mu biro Mm-hmm. hanyuma kandi uri kurabira ugasanga bigoye kandi n'abantu benshi mwaruka hirya muba muri ko murakorana usanga ibyizero byinshi abantu benshi no bararira kubera usanga bari ko baragira intuze bari ko basaba uburyo bwinshi hanyuma basabye uburyo bwinshi n'ibintu bakora ugasanga nta n'akamaro biri ko birazana ugasanga no mu minsi mike barahomba mm-hmm. ibyo ni navuga nguma nkunda kubona hino ego jiriye mm. Ego jiri uri kuravuga wewe ugira uti ugwaruka rukwiye kubandanya rwironderera akazi nk'uri kuraraba haraheruka kujaho ibanki y'ugwaruka bagahimiriza rero ugwaruka kuzana imigambi kugira ngo gwiteze imbere e, ni muri iyo ntumbero ugira uti mwebwe mumaze kuba mwarabonye ingene ugwaruka gwiteza imbere muheza mugakorana n'inzego kugira ngo muze gufasha ugwaruka e, e, iyo banki narayibonye mugabo ikindi kintu tuca tubwira ino ari nk'uko ubwira hariho uwo kesire muri yari kuvuga mm-hmm. yavuze ati iyo ukoze ikintu utabicishije mu nzego mm. icyo kintu kica kiba ipfa gusa mm-hmm. hanyuma ikintu tuca tubura ni ntuzeye nta bantu tuba tuzi abantu bo gucako ariko nk'ubu urabona nko muri amerika haba hariho ubuserukizi bw'igihugu eh, ntimushobora gukorana eh, intoze gukorana birashoboka mhm. mugabo nka amerika ni nini kubwira mhm. ushike kuri ambasade yabo ni kure biragorana cyane mhm. kandi ubahamagaye eh, yaba ambasade canke n'ubushikiranganje ujeje imigenderanire burabikurikirana Eh, navuga ati nka ambasade yokorosha nk'impapuro zo gusinya zo kwandika zo gusaba mhm. kandi bakaduha n'umwanya ari nk'uko tuba tubatelefone bakaza baraduha umwanya twese mm. murakoze eh, cyane murakoze cyane Eh, nk'ikintu nobona eh, nk'umuntu azi ambasade nk'umuntu azi umuambasaderi mushasha muri amerika mm-hmm. byoba byiza agiye aratemberera ibihugu akamenya uko abarundi babayeho agatemberera amashyirahamwe y'abarundi aba muri amerika mm-hmm. kugira agende yumva ibitekerezo byabo ubushikanganji eh, bw'imigenderanire n'ayandi makungu bukaza buza bukagerageza kuza Eh, batubwira ukungene bamwe bamwe bamwe bamwe uburundi ntabwo babuzi bamwe babwumvira kuko nk'abarundi benshi nkunda kubona ari abarundi bahunze nko muri za mirongo irwi na kabiri hmm. aburumva ababyeyi barashaje abana babo nibo basigaye bari active nibo basigaye bashoboye ibintu by'ibikorwa by'iterambere hmm. rero uburundi leta y'uburundi yogerageza ikaza iraba amashyirahamwe y'abarundi bo hanze bakaza baganira bakavuga ati nkuno bakapanga ati muku kwezi tuzotemberera Texas abarundi ba Texas bakabimenyeshwa nimba abarundi nko muri Texas hari abarundi barenga nk'ibihumbi bitanu hari abarundi benshi mm-hmm. bagahurira nk'ahantu bakaganira uko ugenda uganira n'abantu bakaza baganira kugira turebe ko hmm. eh, igihugu cyacu natwe cyaduka kuko ibihugu byinshi diaspora iragira eh, irafata uruhara runini mu kuduza igihugu kuko mudafise abantu basutena igihugu eh, mwigendaho mwenyine usanga kenshi bigora usanga kenshi bigora niyo mpamvu hmm. abaserukizi b'ibihugu nabone bigiramo uruhara kuko bararonka umwanya ukwiye bararonka umwanya ukwiye uwo mwanya wabo umwaka wose ndibaza mu mwaka bagiye batembera n'intara zitanu byoba bikwiye undi mwaka ukurikira bagatembera intara zitanu bakamenya abarundi n'abakugira kubera abarundi twaba twakuriye mu bintu bigoye twakuriye mu bintu byo kwiruka twakuriye mu bintu by'intambara mhm. abarundi eh, ukabizeza ko ubu ibintu ari sawa bagatahura mhm. bamaze gutahura niho batangura kwiyumvamo ko eh, niho batangura kwiyumvamo ko ubu ari sawa kuko nk'ubu nk'abarundi benshi nk'urugero nihereyeho njyewe mhm. mu burundi ntabwo nari ndahazi eh, uku nguma numviriza isanganiro rtnb nguma mvuga ati ndafise numva mfise ishaka ryo kugenda mu burundi kuharaba eh, amaze kujya mu burundi inshuro zibiri mhm. ariko kuva ngiye mu burundi inshuro zibiri mhm. tukayaga eh, kuko Um, umurundi noja kurondera umuntu yemvestisa mu burundi hmm. umuntu yemvestisa soja kurondera iyo aja kuemvestira amafaranga igihugu nico kimurondera bwogiramwo uruhara kuza hmm. burondera hmm. abarundi baba hanze bakavuga ati muri texas aba barundi bangana uku california michigan ni kugira abo barundi umaze kuza umenya iyo batuye muyaga bica binoroha iyo umuntu ashaka iyo ashaka gushyira imigambi mu burundi y'iterambere kuri iyi leta nshyashya twiteze izoza mu kwa gatanu nimba n'iyenzi batari mu kwindwi mhm. icyo kibazo yociga mu gihe yashyizeho nk'umwambasaderi mhm. e, e, akaba ari umuntu atari kwicara mu ofisi hariya umwaka wose mhm. umwambasaderi aserukira uburundi muri icyo gihugu ariko akamenya n'abarundi aho batuye uburyo babayeho agashika hariya agashika hariya hmm. akayaga n'abakumva ukungene bahumeka hmm. hama uko duhumeka nawe gaca transfera uwo muhumeko wacu mu burundi mu burundi gutyo gutyo duhana amafeedback hmm. wosanga ibikorwa by'iterambere bikozwe cyane rwose kuruta urugero twari turiho nk’imyaka myaka novuga cumi n'itanu irangiye kw'intwaro irimo irarangira ubu murakoze cyane viane mugire ibihe byiza eh, namwe murakoze kuduha aka kanya kugatwigisha dushikiriza ku isanganiro ego nico tujejwe kumbure mubandanye mwumviriza ok hama kandi nagomba nongeraho kamwe mu mbabarire ego eh, hano narabonye ijya banki bashyizeho y'ugwaruka hmm. eh, narumvishe mu burundi ko bigoye gutanga ideni gutanga inguzanyo ingurane hari abantu benshi usanga eh, ingurane mm. hari abantu benshi usanga bakora ari nk'umutagisivero ariko ugasanga amaze iyo myaka yose akora vero bimugora kugira yiduze aronke n'akamoto mm. eh, ugasanga afise nk'umuriyoni umwe ariko yabuze izo zindi miliyoni zitatu ariko ugasanga banke biragorana kugira itange izo miliyoni zitatu umuntu agirene abandanye mu bihugu dutuyemo mm. ushobora kugenda bakagukopa ikintu kandi ata amafaranga ufise ahubwo ufise akazi hmm. rero bakaraba ati uyu muntu afise akazi ku kwezi mbere tumukopye amafaranga buri kwezi yoza abasha kwishyura amafaranga hmm. nimba bagukopye nk'ikintu cya miliyoni zitanu hmm. mbe uyu mutagisivero tumukopye miliyoni zitanu yoshobora kuronka ibihumbi icumi icumi cyangwa ibihumbi mirongo ibiri buri kwezi usanze uwo vero ashobora kuronka ibihumbi mirongo ibiri ku kwezi kubera ko imutomukopa ayo mahera akagura imoto akiyungunganya nawe nakaduga nk'uko abandi amahoro neza ni eh, amahoro n'amahoro ni alex muri australia ego kaze alex eh, ndahari ndabumva ego duga ku ijambo urumva ibyo turi ko turavuga uno munsi uko abarundi muri mu makungu muheza mugateza imbere igihugu murakoze mu by'ukuri nariko ndakurikirana ibyo abagenzi banjye bariko baravuga igiye kubisa igindi hanyuma abandi babo boshobora eh, kumukorera mu ngata abo oye baba bagiyeho rero mm. bibaye byoshoboka ushoboka eh, eh, amateleviziyo amaradiyo akaba yoshobora kurengana umupaka w'u Burundi kumbure bakagenda bagashika bagashika hanze kuko hanze hari ibikorwa byinshi bikorerwayo mm. ah, kumbure babifashe kumbonesha kure ubwo rero bagashobora kubyereka abarundi bari mu burundi hmm. uburyo bagenzi babo batanguye uburyo bashoboye kwiyungunganya uburyo bashoboye kwishyira hamwe uburyo bashoboye kwiteza imbere hmm. ah, ubwo mu gihugu abari mu gihugu nabo boshobora kugenda bigira kuri ibyo nyine kuko hano mu bihugu biteye imbere hari ibintu byinshi cyane usanga ah, twebwe na twebwe twagiye tura Eh, twagiye turunguka tugeze hano ubwo rero ugasanga mugiye hamwe hmm. mukaba mwotanguza mugatanguza ikintu runaka icyo kintu kimenyekanye mu gihugu uburyo cyatanguye kikamenyekana uburyo imigambi yagiye hamwe kamwe nyuma y'akandi burya ntivyo buri ico bifasha bagenzi bacu bari mu gihugu c'uburundi ego none nka mwebwe mwashitseyo eh, eh, kumwe bagira bati akanyoni katagurutse eh, mwebwe urumva mwaragurutse murajayo kugira ngo byorohe muheze mugaruke mubishikane mu gihugu cyiwanyu naho hakwiyike yewe igikwiye hmm. ni uko habaho bamaze kugera aho bibera hmm. bakagerageza kubasaba yuko ibyo bikorwa boraba ukuntu botanguza ibimeze gutyo nyine bakabitanguza mu gihugu urumva rero hatabayeho kubegera ngo ngo babasange ku kivi babaganirize ubwa mbere abarundi bunguka yuko ubwa mbere babi babivuze barabyerekana ku mateleviziyo babibonye ubu rero muri icyo kiganiro cyabaye ngaho mhm. bubahimiriza rero ati mubona gute ibi bikorerwa hano mubona gute bitangujwe no mu gihugu cy'uburundi mhm. nkumbure rero muri uko muri icyo kiganiro mhm. niho buri kintu cyovamwo kumbure bya bindi biriko birabera ngaho bikaba byotanguzwa no mu gihugu ubwo rero uh, ikindi nacyo mbona ni uko Eh, boca bagaruka rero bakaraba bagashyiraho amategeko rero sasa eh, yorohereza yorohereza abo bari hanze kugira ngo bibe byoborohera gutanguza imigambi yabo eh, ibyo ibyo nyine bashaka kuza gutangurira mu gihugu mhm. babe bo byoborohera kubitanguza byoroshye mhm. ubwo bobo rero icyiza kihari ari nacyo nagomba gushimikira ko cyane mhm. icyiza kiri kuri ibyo oye ni uko bobo eh, nta ngurane boza gusaba boza gusaba leta ngo nimwanze muduhe ingurane kugira dutanguze ibiiye bobo urumva boza bafise uburyo boza mbere mu gihugu botanga n'akazi mm. bagashobora bagashobora guha akazi n'abandi barundi bagenzi bacu mm-hmm. nico numva nashaka guterera urakoze cyane Alex ugira ibihe byiza murakoze murakoze namwe mugire umunsi mwiza ngira ngo n'umuhinga mu ngaho mu burundi ego turi ko tuja ku mugoroba murakoze ni kingisireyi ari mu bubirigi ngewe mhm. n'abandi bagenzi bacu na ngoma ntange ku mm. barundi cyane cyane bari hanze bari ku ishuri yego urashobora gukora umugambi mm. wicishije mu nzego kandi ukemegwa mm. nk'akarorero twe twarashinze ishyirahamwe mhm. niho rigitangura gukora iryo shyirahamwe intego yayo niyo niyo kwakira abantu aba um, urwaruka rukiri ruto urwaruka rugeze amashuri muri kaminuza mm-hmm. tureke abaheje kaminuza n'abariko bariga mm-hmm. kugira ngo tubahe izindi nyigisho bige bahe bige baronka nk'imfashanyo mm-hmm. nk'uko nakwita job kijyamo urumva nk'iyo ni inovasiyo tugomba kuzana mu burundi mhm. kugira ngo nabajya biyumvira icya mbere na mbere bazoronka inyigisho mhm. icya kabiri bazoba bari ko bariga mhm. bongera kandi bahembwa rero uwo ari we wese yoba afite umugambi mu ntuzeye ntace mu nzego birakunda birakunda urumva umugambi mwiza tumaze kwiyumvira kandi tumaze gufata intuzeye ishyirahamwe ramaze kwemerwa imbere y'amategeko mm. twabicishije mu bushikiranganji bikenewemo n'abarundi batandukanye byiyumvira ati twushingike imbega aha mu makungu uko tubona hariho abanyeshuri benshi badashobora kwiga mm. kubera atishoboye ugasanga uri ko wiga kandi ukora nk'ahantu twebwe iwacu twabizanaho byogenda gute mm. kandi turamaze kuronka bangahe bakoreraho mhm. mugabo turarindiriye gushikanaho amaordinateri n'ibindi bikoresho byose bikwiye kugira ngo dushobore gutangura atangurane n’imihari ihari ni ukuvuga muba muri ko mukoreraho mu makungu gusa mu gihugu ntimwoza biri mu burundi eh. yego iryo shyirahamwe riri mu burundi mhm. ni ukuvuga yaramaze gutangura aho urumva ko ari umugambi mwiza kumbure n'abandi babyumvigwaho hanyuma bagaheza barabira ko akarorero n'abandi ntibabyumvigweho abo baba bafise umugambi uwo ari wo wose wucishije mu nzego z'igihugu mhm.